sanotaan. Joo, anna vaan. Röyhinä möyhinä talon tyttö naitiin, talon tyttö naitiin, talon tyttö naitiin, röyhinä möyhinä talon tyttö naitiin, toisen talon pojan kullilla. Piiat jäi syrjään, vaan rengithän ne korjaa, halilla lihitutala, rengithän ne korjaa. Piiat jäi syrjään, vaan rengithän ne korjaa, rengithän ne painaa heitä kullilla. Halilullah, halilullah. <laughs> <laughs>